Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas pomogne protiv naših zlih duša i naših loših dijela, koga Allah subhanahu wa ta'ala i svoje dobrote, blagodati i milosti uputi na pravi put, njega niko ne može odvesti na stramputicu, a koga Allah jalla jalaluhu i svoje pravednosti ostavi u zabludi, njega niko ne može uputiti na pravi put. Svjedočim da nema drugog istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha Đelle Đelaluhu, jednog jedinog koji nema sudruga. I svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallame Allahov poslanik i njegov rob. Neka je salavat i selam na njega, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve vjernike koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. A zatim, o vjernici, bojte se Allaha subhanahu wa ta'ala istinskom bogobojaznošću, popravite svoje riječi i svoja stanja, pa će vam se popraviti vaša djela i vaš ahiret. Allah subhanahu wa ta'ala je rekao Ja ejuhal ladhina amanu taku Allahe wa kulu qavlan sedida Yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dhunubakum Wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faze fauzan azima O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu, On će vam vaša dijela popraviti i oprostit će vam vaše grijehe, ako se bude pokoravao Allahu i njegovom poslaniku, on će doista postići veliki uspjeh. Draga braćo vjernici, šta znači biti beričetan, blagoslovljen čovjek? Bereket u arapskom jeziku ima značenje velikog i postojanog dobra. Da su čovjekove riječi, čovjekova dijela i sve situacije dobre i postojane ne prestaju biti takve, ne mijenjaju se. Dobro, može li se to doista postići? Kako doći do tog stepena? Je li to istina, stvarnost ili puka nada? Vjerujem da saznati o tome priželjkuju sva vjernička srca – da se njihov sluh okreće i vratovi izdužuju kako bi se upoznali s takvim čovjekom. Beričetni, blagoslovljeni čovjek ključ je svakog dobra. Vodič i upućivač na svako dobro. Onaj koji je dobar i koji doprinosi dobru drugima. Onaj koji popravlja sebe, a zatim i druge. Takvim svojim zalaganjem zadobio je lijep spomen postigao je da se mnoge ruke podignu i dove Allahu Đelle Đelaluhu da ga učitni beričetnim gdje god bio. U svemu tome on slijedi vjerovjesnike i poslanike, najbolje ljude koji su ikada hodili ovom zemljom. Pa tako Isa alaihi salatu wasalam kaže za sebe وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتِ i učinio me moj gospodar blagoslovljenim gdje god da budem. Nuh alaihi salatu wasalam dovio je uzvišenom Allahu Rabbi anzilni munzelan mubaraken wa anta khairul munzilin. Gospodaru moj, iskrcaj me na blagoslovljeno mjesto, beričetno mjesto, ti to najbolje umiješ. A Ibrahima i Ishaqa alaihima salatu wasalam Allah je učinio blagoslovljenim i svoje dobrote i milosti, pa kaže وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقِ Mi smo njega, Ibrahima, učinili blagoslovljenim kao i Ishaqa. Beričetni blagoslovljeni čovjek jeste onaj čovjek kome su vrata bereketa otvorena. Pa je njegovo znanje beričetno, njegova dijela su beričetna, njegov imetak je beričetan, njegov život je beričetan, njegova porodica je beričetna. Pa dragi brate muslimanu, o ti koji si prisutan danas ovdje na ovom mjestu, da li razmišljaš u sebi, možeš li kako biti ti takav čovjek, beričetan čovjek, imaš li želju da budeš beričetan, blagoslovljen čovjek, znaj da je put pred tobom otvoren i dolazak do beričetnog života ti je olakšan. Dragi brate muslimanu, svoj sluh okreni, srce učini prisutnim na ovoj hutbi, upoznaj se sa osam puteva, načina, razloga kako zadobiti bereket u životu. Nadati se, ako Allah da, da odlučno krenemo ovim putevima, da nas Allah podrži na njima i priključi nas karavani svojih beričetnih, blagoslovljenih robova. Prvi put i način postizanja bereketa, beričeta, jeste bogobojaznost, strah od uzvišenog Allaha, svjesnost da te Allah nadzire u svakom stanju, dobro poznaje sve tvoje riječi i sva tvoja dijela, zna za ono što na javu iznosiš i ono što tvoje grudi kriju. Budeš li na ovakav način svjestan svoga gospodara, zasigurno tvoje riječi, i tvoja dijela će se popraviti, a nakon toga raduj se Allahom blagoslovu. Raduj se bereketu koji će ti se dati shodno tvome stepenu bogobojaznosti. Poslušaj Allahovo obećanje, a ima li nekoga da dosljednije ispunjava svoje obećanje od uzvišenog Allaha? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ a da su stanovnici naselja vjerovali i bili bogobojazni, mi bismo im puteve bereketa otvorili i na nebesima i na zemlji. Stoga zemlja ne može postati tjesna robu koji se boji uzvišenog Allaha. Ukoliko mu život postane tegoban, oskudan, neka zna da ga njegov gospodar neće ostaviti. Kako? Kada se samo njega, Allaha uzvišenog, on boji, a on uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je rekao وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعْلَهُ مَحْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ A onome koji se Allaha bude bojao, Allah će mu dati izlaz i obskrbit će ga odakle se on i ne nada. I rekao je uzvišeni Allah وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا A onome koji se Allaha bude bojao, on će mu sve njegove poslove olakšati. O ti koji priželjkuješ da ti se otvore vrata bereketa, pred tobom je istighfar. Traži oprosta za svoje grijehe neka ti jezik bude vlažan od istigfara. Budi iskren prema svome gospodaru u svome traženju oprosta, u svome vraćanju Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka tvoje srce bude živo, budno i prisutno kada god svojim jezikom zatražiš oprosta od Allaha subhane. Nakon toga vjeruj, ubrzo ćeš osjetiti kako ti uzvišeni Allah daje bereketa. Ako želiš, čitaj riječi Allaha Jalla Jalaluhu. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارًا Ja sam im govorio, tražite oprosta od svoga gospodara, doista je on onaj koji mnogo prašta. On će vam nakon toga kišu obilnu slati, pomoći vas i imanjima i sinovima i da će vam bašće i rijeke će vam dati. Zatim, treći način postizanja bereketa jeste čitanje i rad po Allahovoj knjizi. Dragi brate muslimanu, Allahova knjiga Kur'an i Kerim čvrsto je Allahovo uže. Allah ga je objavio kao milost i uputu ljudima, kao lijek i svjetlo ljudima. Rekao je Allah subhanahu wa ta'ala za svoju plemenitu knjigu Kur'an i Kerim hadha kitabun أَنْزَلْنَاهُ mubarakun فَتَّبِعُهُ I ova knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je. Beričetna je knjiga pa je zato slijedite. I sve jedan vjernik. Sve jedan vjernik osjetio je bereket Kur'ana u svome životu nakon učenja Kur'ana i naročito nakon slijedjenja i rada po Kur'anu. Sve jedan vjernik osjetio je prostranost prsa, osjetio je podršku u činjenju dobrih dijela pa mu ih je bilo lahko činiti. Sve to bereket slijedjenja Allahove knjige još na dunjaluku. A ono što je kod Allaha na ahiretu, to je zasigurno bolje i vječnije. O tome Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kaže Iqra'u l-Qur'ane fa innehu jeti jevmel qijameti šafijan li ashabihi. Učite Kur'an jer će doista Kur'an, on, Kur'an doći kao šefa adžija, kao zauzimač, kao zagovornik na sudnjem danu onima koji ga budu učili. Također je rekao Allahu poslanik alejhi salatu ve selam: "Iqra al-Baqara fa in akhdhaha barakatun wa tarkaha hasratun wa la yastati'uha al-batala ay as-sahara." Učite suru Al-Baqara, bereket je u njenom pridržavanju, dok je žaljenje, kajanje, propast u njenom ostavljanju i ništa joj ne mogu siherbaziti od dobrih dijela i pokornosti putem kojih se zadobiva bereket jeste i održavanje rodbinskih veza. Održavanje rodbinskih veza. Rekao je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, onaj koji ne govori po svome hiru, men ahabbe en jubsata lehu fi rizqihi, va junseu lehu fi etherihi, fel jasil rahimehu. Ko želi da mu se poveća obskrba, da mu život bude beričetan i da se po lijepom spominje, neka održava rodbinske veze. Također je rekao Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, saznavajte svoja porijekla. Saznavajte svoja porijekla, zbog čega? Da bismo se izdizali jedni na drugima, da bismo omalovažavali jedni druge? Ne, saznavajte svoja porijekla kako biste održavali rodbinske veze a u istinu održavanje rodbinskih veza doprinosi ljubavi među porodicama, uvećavanju imetka i lijepom spomenu, kako bilježi imam Ahmed i drugi, i hadis je Hasan Dobar. Pa o ti koji priželjkuješ lijep život na Dunjaluku i nagradu na Hiretu, posjećuj svoju rodbinu, posjećuj svoju rodbinu, budi prema njima blag i milostiv, na njihovu grubost, njihov zaborav ne uzvraćaj istim, na njihovo loše obhođenje prema tebi uzvrati oprostom i dobročinstvom. Budi ti taj koji će uspostavljati vezu s onim koji je tu vezu prekinuo, s tobom. Znaj i budi ubijeđen da ćeš biti na dobru sve dok tako budeš postupao وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا A doista to mogu postići samo strpljivi. Allahov robe, brate muslimanu, o ti koji priželjkuješ lijep i beričetan život, lijepu i beričetnu porodicu, beričetan imetak, njegovo uvećavanje, Allahov robe, budi uz gladne stomaka i slabašna, iznemogla, iscrpljena tijela sa svojim imetkom. Budi sa svojim imetkom uz siromahe, udovice i jetime, znaj da će Allah biti uz tebe. Znaj da će Allah s bereketom biti uz tebe, u tvome imetku, slušaj svoga vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallame kada kaže ma nekasat sadakatum min mal ma nekasat sadakatum min mal sadaka ama baš nimalo neće umanjiti imetak Sadaka ama baš nimalo neće umanjiti i metak. Također slušaj šta ti prenosi tvoj vjerovjesnik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallame od tvoga gospodara uzvišenog Allaha koji je rekao Anfiq jebne Adam, unfiq alejk. Anfiq jebne Adam, unfiq alejk. Udijeli sine Ademu. Udijeli čovječe pa ću i ja udijeliti tebi. Udijeli čovječe drugima pa ću i ja udijeliti tebi. Od razloga za dobivanja bereketa u imetku svakako je i halal rad. Dozvoljeni posao. Kako bi čovjek takvom zaradom odgajao sebe i svoju porodicu. Planirao i gradio svoju budućnost iz halal imetka. Upitan je vjerovjesnik sallallahu alaihi wa alaihi wa sallame ejul kesbi atjebl koja je to zarada najljepša? Pa je odgovorio, amelu ređuli bi jedihi, ono što čovjek zaradi svojim rukama. U imetku kojeg čovjek postigne na halal način, iskreno, a ne putem laži i prevare, u takvom imetku daće mu se bereketa. Allahu poslanik alihi salatu vasalam je rekao, el beji'ani bil hijar malem je teferraqao prodavac i kupac su na izboru sve dok se ne raziđu. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Pa ukoliko budu iskreni i pojasne svoju robu, da će im se bereketa u njihovoj trgovini. Burika lahumā fī bay'ihimā. Da će im se bereketa u njihovoj trgovini. Međutim, wa in kadhaba wa katama muhikat bereketu bay'ihimā. Dok ukoliko slažu i prekriju nedostatke manjkavosti svoje robe, uzdignuće se bereket, izbrisaće se bereket iz njihove trgovine. Mutafakun alih. Dok od imama muslima, Ibn Hibbana stoji da je rekao Allahu poslanik alihi salatu wasalam lažno zaklinjanje na osnovu kojeg se dobije određena roba briše bereket iz zarade. Allahu robe, brate muslimanu, jedan od najznačajnijih i najvažnijih načina za postizanje bereketa jeste dova uzvišenom Allahu. Dova uzvišenom Allahu i traženje bereketa od njega svevišnjeg. Obrati se ponizno, skrušeno svome gospodaru, zamoli ga da ti podari bereketa u tvome životu, u tvojim dijelima, u tvome imetku, u tvojoj porodici, znaj da je naš uzor, vođa, Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam, Allahu poslanik, u svojoj dovi učio, وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتِ I gospodaru, podari mi bereketa onome što si mi dao. Također u dovi, kod istihare, učio je, ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ Zatim mi podari bereketa u tome. Podučio je nas da učimo dovu za bereket u mnogim prilikama, kod dove mladoženji, kod dove onome koji hrani potrebne, kod jela, a i on vjerovjesnik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa selleme, kada bi mu novorođenčad bila donesena, dovio bi Allahu subhanahu wa ta'ala da im podari bereketa. I osmi način postizanja bereketa, dragi brate muslimanu, jeste vođenje računa o blagoslovljenim mjestima, vremenima i dijelima. Naš uzvišeni gospodar dao je bereket u određenim vremenima. U određenim vremenima, na određenim mjestima, određenim svojim stvorenjima, i na nama je da ih upoznamo i tragamo za Allahovim bereketom, blagoslovom na tim mjestima, u tim vremenima i tim dijelima. Pa je Mekka mukarrama blagoslovljena. Uzvišeni Allah je rekao Inna awwala bejtin vudija lin nasi lalladi bi bekete mubarakan vahudan lil alemin. U istinu prvi mesčid sagrađen ljudima jeste onaj koji je u Mekki, blagoslovljen je i uputa svjetovima. Medina je blagoslovljena jer je vjerovjesnik sallallahu alihi wa ala alihi wa sallame dovio za Medinu medinsku hranu. Mesjidul Aqsa i zemlja oko njega blagoslovljeni su, jer je Allah subhanahu wa ta'ala rekao Subhanalladhi asra bi abdihi lejlem minal mesjidil harami al mesjidil aqsa alladhi barakna hawleh. Neka je slavljen onaj koji je svoga roba u jednom dijelu noći preveo iz mesčidul harama do mesčidul aksa'a oko kojeg smo zemlju blagoslovljenom učinili. Noć kadra je blagoslovljena beričetna noć. Allah subhanahu wa ta'ala je rekao inna anzalnahu fi lejletim mubarake inna kunna mundirin. U istinu smo mi Kur'an počeli objavljivati u blagoslovljenoj noći i doista mi opominjemo. Prvih deset dana mjeseca Zulhidžeta, dan petka, blagoslovljeni su dani zbog dobra koje se nalazi samo u njima i ne nalazi se ni u jednom drugom danu. Sehur je beričetno jelo jer je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao te seharu fe inne fis sehuri bereke, sehurite, ustajte na sehuri, sehurite jer je doista u sehuru bereket. Voda koju Allah subhanahu wa ta'ala spušta s nebesa, blagoslovljena je voda. Rekao je Jalla Jalaluhu, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكَ I mi s nebesa spuštamo blagoslovljenu vodu. Voda zemzem je beričetna voda. Maslinovo drvo, maslinovo ulje je blagoslovljeno. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'ani Kerimu, يُوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَ a kandil je kao zvijezda blistava koja se užiže blagoslovljenim maslinovim drvetom. Jutro, početak dana, beričetno je vrijeme. Jutro, početak dana, ujutro, beričetno je vrijeme. Allahu poslanik alihi salatu wasalam je rekao Burike li ummeti fi bukuriha. Mojim sljedbenicima dat je bereket u njihovom ranjenju i selam je blagoslovljeni pozdrav. Pozdrav koji doprinosi bereketu i ljubavi. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam rekao je Enes ibn Maliku radijallahu an Ja bunaje, idha dehalte ala ehlike fesallim te kun bereketan alaike wa ala ehli bejtik. O dječačiću, kada uđeš kod svojih ukućana, selam im nazovi, u tome će biti bereket za tebe i tvoje ukućane. Dragi brate muslimanu, ovo su bili neki od načina postizanja bereketa u životu, riječima i dijelima, porodici i imetku. Allaha subhane, molim da nas sve okoristi uputom iz svoje knjige Kur'an i Kerima i sunneta svoga poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam da nas sve učini iskrenim vjernicima u Allaha Jalla Jalaluhu i sljedbenicima njegovog poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam rekao ove riječi i molim Allaha subhanahu wa ta'ala za oprost i meni i vama, a molite ga i vi i iskreno mu se svi pokajmo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Dragi brate muslimanu, znaj da je sav bereket od uzvišenog Allaha. Svako dobro je u njegovim rukama i dolazi od njega uzvišenog. Njegove riznice ne umanjuju se makoliko podijelio svojim robovima i svako dobro koje uživamo na Dunjaluku i koje ćemo ako Bog da uživati na Ahiretu, sve je to od Allahove dobrote i plemenitosti prema nama. Rekao je Allah subhanahu wa ta'ala Ma jeftahi Allahu lin nasi min rahmetin fela mumsike laha wa ma jumsik fela mursila lahu min ba'dih. Kada Allah želi da ukaže ljudima neku svoju milost, niko je ne može spriječiti. A kada neku od svojih milosti ustegne, niko im je ne može dostaviti nakon njega. Tako da onaj koji želi beričetan život, neka ga traži od uzvišenog Allaha spomenutim dijelima na spomenute načine i neka sebi ne zatvara puteve grijesima, nemarom i rasipništvom. Svaki onaj koji se žali na nepostojanje bereketa u njegovom životu ili imetku, neka dobro zna da je on razlog svega toga. Neka se obračuna iskreno sa sobom. Kakvo je njegovo stanje kada su u pitanju obavezni ibadeti? Kakav je s namazom? Kakvo je njegovo stanje kada su u pitanju harami? Kakvo je njegovo stanje kada je u pitanju halal zarada? Nastoji li da stekne halal i metak pa makar se i namučio ili svaki od nas želi da se obogati ili je poživi na lahak način. Jesmo li iskreni u svome poslovanju ili ne, vratimo se sebi i razlog nepostojanja bereketa potražimo kod sebe. Allaha uzvišenog molim da nas učini njegovim iskrenim robovima, onima koji će slušati, a zatim slijediti ono što je najbolje. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učini iskrenim sljedbenicima njegova poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallame, da nas sačuva svih iskušenja koja ne možemo podnijeti. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da uputi nas, naše porodice, našu djecu i naše potomke i da ih učini radostima naših očiju i srca, da nam, da nam oprosti naše grijehe. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da bude milostiv prema nama na sudnjem danu i da nas uvede u džennet firdevs u društvu poslanika iskrenih šehida i dobrih ljudi, a predivno li su oni društvo. Walhamdulillahi rabbil alemin, wa sallillahumma ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.